Verder het die Heere vir Mooses gesê, Ga na Faroe toe, want Aka het sy hart verhaard, oor die hart van sy dienaars, zodat ik ek tekens van my onder hulle kan verrig, en dat jy voor die oore van jou kind en jou kindskind kan vertel wat ek Egypte aangedoen het, en my tekens wat ik onder hulle gedoen het, dat jullie kan weet dat ik die Heere is. Toe gaan Mooses en A, rond na Faroe, en hulle sê vir hom, so spreek die Heere, die God van die Hebreërs, hoe lang weier jij om jou voor mij te verootmoedig? Laat mij volk trek, dat hulle mij kan dien, want als je weier om mijn volk te laat trek, kijk, dan breng ik morgen springkane in jou grondgebied, en hulle sal die oppervlakte van die land oordek, zodat so de mens die land niet zal kan zien nie. En hulle sal die oorblijfsel afjeet van wat gereed is, wat vir julle van die haal oorgeblij het, en al die bome wat vir julle uit die veld opgroei, sal hulle afjeet. In jou huise en die huise van al jou dienaars en die huise van al die Egyptenaars zal vol van hulle wees, soos jou vaders en die vaders van jou vaders niet gezien het van die dag af dat hulle op die aarde gewees het tot vandaag toe nie. Daarop het hy omgedraai en van Faroe af weggegaan. Toe vrouw Faroe se dienaar vir hom, hoe lang zal die man voor onze strik wees? Laat die man het trek, dat hulle die Heere hulle God kan dien. Weet hy nog niet dat Egypte te gronde gaan niet? Daarop bring hulle Mooses en op, rond na vare terug, en hy sê vir hulle, Gaan nie in, dien die Heere jylle God. Wie is dit eindelijk wat wil gaan? En Mooses antwoord, Ons wil gaan met ons jong mensen en ons ou mensen, met ons ziens en ons dochters, met ons klein vee en ons beeste wil ons gaan, want ons wil een feest vir die Heere hou. Toe sê hy vir hulle, Mag die Heere so met jylle wees, as wat ek jylle en jylle kinders sal laat trek. Pas op, want jullie het de verkeerde ding voor u. Nie so nie, gaan dan, jylle manne, en dien die Heere, want dit jy het jylle verlang. En hulle het hulle van voor u af weggedrijven. Toe sê die Heere vir Mooses, steek je hand uit oor Egypte land van weer die springkane, dat hulle opkom oor Egypte land en al die planten van die land opjet, alles wat die haal laat oorblij het. En Mooses het sy staaf oor Egypte land uitgesteek, En die Heere het de ooste wind in die land gebring, door die hele dag en die hele nacht, toe dit morgen word, het die ooste wind die springkane aangevoer, die springkane het opgekom oor die hele Egypte land en in die hele gebied van Egypte gaan sit, een baie groot menigte. Tevore was daar so'n springkanswerm nie gewees nie, en daarna sal so iets nie weer voorkom nie. En hulle het die oppervlakte van die hele land bedekt, zodat so die land zwart was, en hulle het al die planten van die land opgeëet en al die vruchten van die bome wat die al laat oorblij het. Daar het geen groenigheid aan die bome of planten van die veld in die hele Egypte land oorgeblij nie. Toe het vare gauw vir Mooses en al, Ron laat roep en gesê, ik het gesondig ten die Heere jylle God en ten jylle. Vergeef dan toch nou net die keer my sonde, en bid tot die Heere jylle God, dat hij net hier die dood van mij af wegneemt en hy het van Faroe af weggegaan en tot die Heere gebid. Daarop laat die Heere die wind omslaan in een baie sterk westewind, die het die springkane opgetel en hulle in die skelfzee gedrijven. Daar het nie een springkane in die hele gebied van Egypte oorgeblij nie. Maar die Heere het Faroe's hart verhaard, zodat hij die kinders van Israël niet laat trek het nie. Verder het die Heere vir Mooses gesê, steek je hand naar de hemel uit, en daar zal duisternis oor Egypte land kom, zodat de mens die duisternis kan grijpen. Toen Moses sy hand uitsteek naar die hemel, kom daar een dik duisternis in die hele Egypte land, drie daal lang. Die ene die ander niet gezien nie, en niemand het van zijn plek opgestaan nie, drie daal lang. Maar al die kinders van Israël het lig in hulle woonplekke gehad. Toe het vader Mooses laat roep en gesê, Gaan hierin, dien die Heere, net jelle kleinvee en jelle beeste moet achtergehouden worden. Zelfs jelle kinders kan met jelle saam gaan, maar Mooses antwoord, Je moet zelf ook slagoffers en brandoffers met ons saam gee, dat ons dit aan die Heere onze God kan aanbied. In ons vee moet ook met ons saam gaan, daar mag geen klauw achterblij nie. Want daarvan moet ons neem om die Heere onze God te dien. In ons weet nie waarmee ons die Heere onze God zal dien voordat ons daar kom nie. Maar die Heere het Farese hart verhaard, en hij wil hulle nie laat trek nie. Maar Farese sê vir hom, gaan weg van mij af. Pas op dat jy my aangezicht niet weer sien nie, van die dag als jy my aangezicht sien, zal jy sterven. En Mooses antwoord, hy het recht gepraat, ek sal my aangezicht nie weer sien nie.